Eh, eh, Zer nahiako, utxu alamango. Ez bata ez bestianik, utxu mandoka. Zer kan Charles Bidegen maskadaz mintzatuko zaikubena ez uste duzien sibeuko maskadetaz Mielmari Elosegi kaldiz naturan kausitzen den kabale bat maskorra zer ote debruden aipatuko deiku, Jose Antonio Azpiazu kaldiz lioaren abentura dela eta emazten esku izan orduko ze bilhakatzen zen lio hoi kuntatuko deiku eta lauren beti bezala agertuko zaiku be kanto komendioekin. Tumadokar! gitin Egun aspaldiko partez zuekin magi zubeldia. Urte bete gertatu zela. Urte bete etxetik aldegin behar izan zuela. Aurrak hartu eta ies egin. Fite, pare bat poltsa jantziz bete eta aire. Gaur goizean jaiki eta gaua lotan igaro duela oartu da. Besterik gabe, beldurrik gabe, Noizean behin amez gaiztoren bat oraindik ere gertatu zaio bai, baina gerota gutxiagotan. Lo egitea zein den eder. Amestea zein den polit. Eta esnatzea. Egun berriari agur esatea, kezkari gabe, beldurrik gabe. Ateotxek ez dute jada ikaratzen. Are gehiago, berri honen bat ate joka datorrela burutik pasatu zaio lengo batean, pentsa? bakea, lasaitasuna. Gehiengo batentzat egunerokotasunaren parte den hori zein den baliosa egunero dastatzen du eta gauero gozatzen. Aske egote hain da zaila. Menpekotasunean erortzea hain erresa. Itxututa bizi izan da amabost urtean, maite zuen gizonaren menpe. Maitatu zuen gizonura bai, mugarik gabe maitatu, bere buruarekiko errespetua anztera arte maitatu. Maitatu zituen haren esku gihartsuak. Hasieran ferekarako erabiltzen baitzituen eskuak. Gerria inguratzeko, bisaia bi eskuen artean hartu eta musua emateko. Eskuaiek bere gorputza ezagutzen zuten, plazera nola eman ongi zekiten. Esku indartsuek babesten zuten astapen hartan. Baina laster, Ezin lezake erra noiz xuxen, esku gozoak gogortu egin ziren, tinkatzen hasi ziren, astintzen, itxi egin ziren, ukabil bihurtu. Eta ferekarako bezain trebe egin ziren kolperako. Lastanetik zartakora. Musutik bortxaketara daraman bidea indala esterra eta ustekabekoa. Etzoen onartu nahi izan, ez ikusi nahi izan. Begiak itxutu zitzaizkion, kolpeti kolpera, uspelago, antuago, itxiago, ukaldi haiek begiak estera heldu zitzaizkion, ura sebaitzen nahi zuena, ez ikusi. Bukatuko zela sinetxi, senarra aldatuko zela maite zuela. Hori errepikatzen baitzion beti, zafraldiaren ondotik, negarrez askotan, barkatzeko, barkamena eskatzen zion, gorputz minberatua inguratu eta maite zuela, maite zuelako gertatu zela. Eta emakumeak begiak itxi, betaurreko beltzak jar, jarri uspela gordetzeko, itxura mantentzeko, lotxa isilarazteko. Amabost urtean lotxa, beldurra eta kulpabilitatea izan zituen bidaide gorputzak jasan zituena gogorrak izan arren, gogorragoa izan zitzaion bai nortasunaren ezabatze prozesuak sortutako mina. Jasandakoak merezi zituela sinetsi zuen, zuro beltzean amiltzen ari zen, ez zuen atera biderik ikusten. Eta ara, unerik ilunenean zegoela, soberazko erasoa gertatu zeneko eguna eskugiartsuak alaba jona izan zuen eguna. Orduan besoa geldierazi zizion gizonari, begirada antua koldarraren begietan hilzatu zuen eta ez oiukatu zuen ondorioi pentsatu gabe, ez askida oiukatu zuen eta gizonak arrituta begiratu zion, ez baitzuen nolakorik espero. Eta esku itxia airean geratu zitzaion, dantzan bezala, nora ezean eta etxetik atera zen gizona Andrea jogabe, barneko erra besten baita setzeko asmo, zagian? Urte bete alde zuela etxetik emazteak. Aurrak hartu eta babesa atzeman zuela, bera bezalako emakumeak laguntzen dituen zentro batean. Urtea behar izan zuen, bere burua berriz atxemateko. Norbaitengan konfiantza ukaiteko eta bizitzarekin adiskidetzeko. Zorionak esan dio bere buruari esnatu denean, eta egun berriari ongi etorria eman dio. Alabak besarkatu ditu eta etxe berriko lasaitasuna estimatu du, goizero bezala. Musika ezarri eta gozaldu dute irue, kalai. Aurrak mintzatu dira, kalapitan hasi dira, beldurrik gabe. Eta ikastolarako prestatu. Eta ateari danba emanez joan direnean, emaztea ez da izutu lanerako prestatu da. Ispiluan bere bisaia ikusi du eta ez ditu begiak itxi ez. Irribarre egin dio bere irudiari eta zorionak errepikatu dio, ozenki. Charles Videgain, qui ceci? Charles egun hitze zitzen, zer? Igan aldian uh, lukink, erromat, ba. erromakoa? Hada, oai, uh, ba, zen urgun aru eta maskara da, maskara da, ipatuko dut, maskara da, baina nor diotoz kanpo, pixka bat, uh, soberoti kanpo. Ordean zer gertatzen da, maskara da ezautzen dugu, bon, zeiten den, Jokabalkadak, jauteriak, ofen gauza handiz badira. Eta hemen <clears throat> aipatzen dut, hemen zokzikak emendean badira olegki eta poema batzuk antatzen baitute, nola hemen doa <clears throat> agantzaleak <clears throat> joiten baitziren tehnuara eta hanitzetan bide bidea aldaltzen ziren aizea edo zer nahi edo izotza baita, eh, aize behar edo galtzen baitxeren. Eta poema horietan adertzen da zoin zaila den, zoin dorpea zen bidaia. Eta hortaz idatzi du eman zen horreliak eta seitzen du hor bidaiak eh, euskarazko poemetan. Eta batean biziti bitxia da zeren aipatzen baitu itxasuntziak harrapatzen duela maskara da. Ba, ez dut izendatuko, ba, batek handu, ba, mastara da, siberuan bezala, pentsatzen ez den dauza bat, uh, eh, mudimendua nintz, eta, bon, ez da bat ere hori. Zer gote da, ordean, badira iztegiar, badira eh, ikusteko zer den. Masta, azta penean, zen edo sordin bat, sordin, emazte bat, edo Ola, emazte txak bat, eh, reizti biltzen dena, eta hori zen. Maska. Maska eta gero hortit sortu da biztan da zerbait gainan ezartzen dena ezaguna ezagutua ez, izateko, eta horien anitzetan pentsarazten du zerbait belza dela edo zerbait pintatua. Beaz, zerbait falsu eta zerbait landieros. Eta horien italieraz bada maskera eta frantxez, maska, suaraz ere, gainan ezartzen duguna, eta teatroan nola iten zuten ere, maska bat zuten. Maska le, leku batzutan ere da uh, amez Eta badakigu amez daiztoa nik induma deitzen baitut, hori lotua dela gauaz adertzen den dinko edo lako izaite berezi batekin, eh, jendea lo delaik oa egiten da kalkatzera eta ez du usten lo iritera edo itotzen du. Ez, amez istoa, induma maska lotua, iruak lotuak. Gero maska da ere uh, zerbait belz behaz. Ordean, frantxexez, baina frantxexez, ene frantxexez, horri zeniz enaitak eta erreten zuelaik, to uh, bai honan erreten zuten, lezo son maxe. Eta erren ezu, ura pixka bat hasten direlaik uh, edo zitin, uar, eta ordean, onzela mementoa amuat ezartzeko, kordelat ezartzeko, eta maxe zen zitin zen bezala eta bestalian uste dut matxuratu erten dutela, handeatzen zerbait deizti zer Ikusten da, hitz horret ez dut deus uh, alde denit. Eta beti belza dela eta izterietan, jendetan ez dut, zuten, maskaro omen da, ahdi bat, tona bat duena belza buru horren dainan. Eta biernexez ere, ala erreten dute. Bai, eta guk, e, tip, bon, gine eta hola, eh, begitartia tartia zikin, bai. erreten zikin, maska uhiz, behar du garbitu. Bai, eh, hori ba, da, bera, zikin ideia da, mm. turbitziz. Orduan, gero, bada, dohdetzia ere kukutzia ideia hori entzenetik. Hordean, zer dertatu da, maskara da adertzen da lapurdiko poema batean, joeten direlaik eta ternuara, maskara da ez da behaz eh, Da, gauza bat, uh, alegia deuze azken mementuan adertzen dena, eta, adibi, eh, eman dezan, aizea. Eta hordean, erdaraz ere bada, zenton eh, uh, jortan, xerranton, zer da maskara da, da odai handi bat galerna edo asantza dinartio. Eta ez da ikusten diten. Beziren berdin, alako hemen embata edo bru bezalako zerbait, beziti fitea aderzen dena, eta behaz, falsu baliz bezala. Eta erdaraz ere erraiten da, bela bat, itxasuntzietan, maskatzen dola da, batet bestia, bestearen antzinean bat bestearen antzinean balin bada uh, ez du lehiaru indarrik, behaz da mugimendu falso bat hor buru niron siratzen dut maskara da ipatzen dute lait itxasuan dela aizea kolpez kambiatzia eta uh, landiareos uh, mementoan eta enustez hortan siberuat ez du deus eritur, Eta hala ere, em, emazte feminitateari lotuik? Emazte? peinan, ba, ni, or, ni konsultatzen dut uh, eh, iztegi bat eta arzen maska ez dut begien antzinean, lehenik lotua da emaztearekin, e, e, ah. emazte txar batekin. Ah. Neska, maska, fonetikoki ah, berdin zuduk? Eh, ez dut hori eranen, enkase. YouTube a Utsu ala mandu Ez bata ez bestu Nik, nik, nik Utsu mandoka Laurents, ordin Zer ekin horra hitza Egun hon lehenik, eh? Egun hon, Dominik eh, Bazukautu eh, Aruari lotuak antu bat Edo Ska Doniu sar bat Edo beste eskadoinu zahar bat. Bo, azken denboa horietan zeak denboak heimat uh, eh, inharrausi behikutu, fe haipatu pu, e bitezteke atzer, eta alerta, eta ale, dugun hau antako. Eta justoki harua, esuiten nian uh, komentario bat uh, interneten, bo, uh, ura, urak haunditu, errekak gainditu eta beste, kesu ziela haute txak eta bestiak? Berazi, kesan zenaliz, berazi egiten aldik, he? Eh? Ez dakit? Ez dakit, uh, berdi pentsatu, ez dakit? kesu ziela, bon? Bon, kesu egon diten. Eh? gaiten den bezala, ebi adelaik, lez tombe. Eh? <laughs> Lez tombe la pluie, edo la neige. Bon, ordean, uh, zer bai, aruari lotu kantu bat, ebe ez nizugun joan xerka, eh, nola deitzen da beste apostolia hor uh, Urdangarin, Mikel. Ah, bai. Badakik guai hasi diela Euskal Herriko itzulia egiten eh, bakarrik bere gitarraekin? Huinez. Huinez eh, edo otoz, segura aski bai. Ah. Bena ibiliko da nintxetan formatu harin hortan. Ah, bai. eh? Eta... Beste egiz ezpeitu saltzen da, halbe kantagintza balin ba. Bo... E, ez programatzen hau, ez beha txarra delakoz, ez duk le, ez duk interesatuik hau kantai eta hoietzaz. Ba, eta betiko zaharrik, egianekteko ni beti uh, eh, menaztu guaikoa hori, ni uh, ez, dut bat emaite hori. Ah, eh, ba, leheneko kantariak, marktiko gena, ordean berdinek entzunen die, diala oita kantue bat, eta beti berkantua. Hoi bai untsazian, eta gero anartian, ez dit, deuz uh, oarte txiki edo kasik entzune, eta uh, badu... Emaiten du azken dian, e, be ez dela eginik, e, oita mar alta ez da egia. No. Eh? Bon, egitzak hasiko. Ue, bon, eh. wala, egia. Bena egiz Bon. no, bon. Egia uh, ez dira programatzen, eta usur zaila da artista bat entzat, egiazki nahi dituen musikalariekin eta eh, kantaldien eskaintzea. Eta erresago dela, bestan dena, bakarri gitarra Eta hor eh, be, ikusi duk, eh, ze bite izan den azken egun horietan, ebe, wala. Omen eh, haute txek ez zitiak kontent. Wala, omen ez zitiak kontent. <laughs> Eta, uh, Mikel Ordangarinek behar du kantoe bat, Euria ari du. Odan, da, Euria ari du, edo ari da? Ez zitiak nik, ago, ebi haiduk, nik erraniok, menestekat ah. untsa da, nes? Oe, mena, du delaik, Euriak ez? No. Euria ari du zertan. Ez, euria ari da zertan ari da. Eta euria ari du, ari du Aridu, aridu, aridu, <laughs> aridu, du. Bo, deituko dugu zanlui da ba, beste ben. Hortzera, aridu, horiek dira unai iturriagen itzaka, Mikel Urdangarinen doinu bat, eta sasoineko, edo aruari, oaiko aruari, lotik kantoe bat, agian, ebe odeiak izituko dira, olako kantoe nentzuten ez, eta bai denbo edera bat leke hau ziko. Gau ez Xabaian bera euriari du kafea baltza Degiak lurrun euriari du Nainuke nuke amets nahi nuke lo itzartu gero zauroitu ez Burutik kendu irudia Zabaian bera datorneu amaika ania Ordu joanak Ogi birriñak Nire barnean Gela patutxi Ito Nahi aterki baten bildu akiribildu bildu berrizunaki Neuk paneki hautsi naizela Tanta bat Itxi mandoka. Miel Marie Elosegi egin eta horin musarra heben deitzen dena, suerreraz eta beste iparaldeko eskalkietan ez dakiat, bena frances, le luar. Bai, Luar loa izena, badiru di barren ba... Bai. baduela bere baitan. <laughs> bai, urbilda biltz, bi izenak. Eh, latinez, glis, glis, norbait eh, behar bada lagungarri izan zaio izen zientifikoa zein duen. Glis, glis, da, Urtsintza edo antzekoa, txikiagoa, kolorez grisa. Eh? Eta baino buztan politia dure bai, eh? luxea eta iletsua. Eta hemen e, batez ere pagadietan bizi da. Oso lotuta pagotxari. eh? Iaz pagotxa usta ona, ba, musar usta ona. Eh? Musarrak e, eh, gizen eta kumatzen eta... Eta bar, eh? Eta, nunda, urtsintxa bezala, kabitxoa egiten du, zuhaintzetan, bai, bai, lurretan, bai. edo bai. nunda? Mm, nik uste dute eh, leku egokin hau dela arboltzuloa. Zuhaitzetan, ba, pago zarrak, gaztain zarrak, eh, lizar eh, zar batek ere, zulo bat izan dezaketa, hor. Eta kabitxoa normalen, ba, bueno, pixka bat, eh, hori, ba, belarrakin eta goxatuta, ez, e, kabitxo bat eginda. Animali honen gauza oso oso berezia da e, hibernatzeko gai dela. Zer da hibernatu, bada, negua lotan pasa. Eh? Hori da oso gauza berezia. Zenbait animalik egiten dute, eh? Mm, xabuxarra espezie batzuk egiten dute, Xaguxarra ulertzen da? Bai? bai. bai? Gai ainia, gai ainara, gau ainara. Gau ainara, gai ainara. Batzuk hori egiten dute, askok egiten dute hori, neguan lo. Hartzak egiten du, neguan lo. Ez beti, baino askotan, eh, sagarroiak ere, egin dezake. Eta animalia askok... Eh, giroaren arabera, negua e, txarra baldin bada, elur asko botatzen badu, hotza handia egiten badu, urtsintxa, egon daiteke mugitxu gabe, txuloan, ba, asteetan zehar, eh? mugitxu gabe, energia aurreztuz, eh? ez da hibernatzeko, e, ez da hibernazio bat. E, hibernazio bat. iratzagia da, ez nada? Hori da. Hori da. Eta egiten du, irakurtzen edo zer da? <laughs> bueno, pensamentutan. Haber, urrengo intxaurrak noiz, atako dien. Bai, er, zer egin behar du. Azkenen da, eh, energia balantze bat. Kanpoan ibilita, gehiago gastatzen badu, eh, lortzen alduena baino, ez zaio komeni, kanpoan ibiltzen. Mhm. Bai, beraz, ez gastatu energiarik. eon zuloan, aguanta. E, muxarrak, estrategia hori, edo e, gai enarak, eraman duten muturrera estrategia hori. Nola, energia bildu udazkenean, alik eta gehien jan, ezkurra, gaztaina, e, bueno, xabuxarren kasuan somorrotxoak, sitzak edo gauetako tximeletak jan, eta gizendu, koipea edo grasa gantza bildu, mhm. potolo jarri. Bai, bai, bai, eta gero, txuloan sartu, edo ezkutatu, eta lo. E, Abiladuk zen, ez die urtsintxek bezala neguko bazka bildu beharrik ordein? ez? Oso abila, oso oso abila, baina eh, gauza da, ez dela, e, bueno, ez dela bat ere simplea, metabolismoa aldatzen da. Zer behar du lo egiteko hiru hilabete adibidez? Biotz erritmoa, taupadak, tonpa, tonpa, tonpa, tonpa, jesten dira, bai? mansotu. Egin dezake, pum, bioz kolpe bat, eta urrengoa, ez dakizan bat, segundu beren dugu, pum, beste kolpe bat, den, den, dena mantsotu, eta arnasa, behar du, arnaz hartu behar du, baina oso mantxo. Hartu arnaza, hartu oxigenoa, eta eon, eta mantendu, eta behar bada minutu bat berandugo poliki, poliki, bota. Dena, dena, geldo, geldo, geldo. Apne, sistema bezala, bai, bai, bezala. Temperatura, gure temperatura gorputzarena, ba, beti hogeita mazazpi gradu ingurutakoa da, e, ugaztun gehienak ere, bai, temperatura hori dute, ba, hauek, e, musarrak edo, edo hartzak e, eh, neguan lo direnean, temperatura jesten da. Ba, berba da bos grado gutxiago edo zazpi edo. Eh? Eta ordun e, eh, dena metabolismo guztia, zekin metabolismo ulertzen duzen, beren sistema guztia mansotzen da. Helburua ez gastatu, energiarik ez gastatu. Eta zeri esker bizidia, nola da posible irautea, koipeari esker. Bildu duten grasa hori erre egiten dute. E, bere gorputzai da, energia xurgatzen, gizendu e, direnean, pilatu duten gantz hortatik, loditu direnean, bai. lortu duten eh, grasa horri esker, koipe horri esker, energia dute. Nahi nula pasatzen da, zenta guk uh, eh, janhaia ahoti pasatzen da, tripala, hantik digestionia eta tripatik edo gibeletik odolera eta hau eta beste, nula asalan eta tripan artian du gantz hori. Hori da, Eta Hori, nola… hori, pilatzen dute, beren gorputzak badaki pilatu behar dula, bai? Eta ordun hauek e, eh, udazkenen dute, teno, garai bat, e, jaten dutela, ba, normale baino gehiago. Alduten guzia, jan, da jan, da jan, da jan, segi jaten, segi jaten, gizentzen. Pilatu, pilatu, pilatu koipea, badakitelako gero, bueno, e, beharko dutela. Eh? Eta kontua da, e, hori, nola, gorputza nola iritsi diteken, evoluzioan noski, ba, milaka urtetako e, prozesu hortan, ez, jakintza natural hortan, ba, nola iritsi den hortara, ez? E, nik ere nahi nuke, ez, hibernatzeko edo antzeko zerbait, ez? Ezkontza bat dudanean, ba, denaian, ah. bai, pilatu iru kilo eta gero urrengo astean ez dian, ez? Ah, Baina, anartean ez du lan egin beharrik ere? Ez da txarra, ez da txarra, egon lasai, bai, eh? Bai, bai. E... Musean, supazterean, eta... <laughs> bai, hori da, e, energia gastatu gabe. Oso gauza berezia. Eh? Ah. Eta neabardurakin, mm, baino sagusarrek egiten dutena, edo edo hartzaren. Eh? Sagarroiak, eh, hion? Sagarroiak ere. Sagarroiak e, neurria hundian insektu zaleak dira, insektuak idaten dituzte. Zizareak, bueno, zizare ez insektu bat, baino... Bareak, karakolak. Bai, bai, bai, oidena idaten du, xomorroak. Bai neguan ez du ia xamorrarik, eh? orduan, udazkenean. Baratze batetan oso animal eta lagungarria dela. Bai, bai, bai. Nik uste dute, eh, esaten dute sugeak ere garbitzen ditula, e, igelak, eh, denetatik. Nik uste dute, e, behar bada, e, kalteren bat egin dezake sagarrondo baten, ba, erortzen den sagarra harrapatzen badu jaten duelako, edo gerizondo baten, baina asko zere mesede handiagoa, ba, beste xamorroien kontrolean egiten duen laguntzaregen. Bai, bai hor aholku bat berba da e, auto gidazale basatiei zumat sagarroi hertuik ez ikusten bidetan. Bai, bai, betu, sagarroiak badu e, defensa sistema bat, baina nahi bauzu hori aipatuko dugu beste atal batean. Mandoka, mandoka, mandoka, mandoka, etxu mandoka, etxu mandoka, etxu mandoka. Laurentz Bizka baditiage, Bizka, ba, Bizka. Resura. Bizka, aurdean baduk, e, ni biziki maite duzka, eh, musika. E, bon, egia aspergarri zaiten alda memento batean. Ha, ah, beti, tzunka, tzunka, tzunka. Bai. Bena, uh, ska baita ere uh, regia, ni atzamaiten dut iluz bizitzeko musika dela. Ni uh, rege doinu bat ezartzen dudalaik, bereziki leheneko doinu zahar horiek, frango kantatuak, melodia ederrekin eta... Uh, egia alegiatzen dizu bizia. Bizi gime. Sex, sex, lan gentsa, eh, eh, diala hamar minuto bai, zumai, toita hamar urte martikoren kantoi eta hori regea, ekin eh, leheneko regea. Ez, emin, ez, ez, ez, ez, ez da berge usa, ez da ah, Bo, hibe izan ez dela No, mina, ez no, leheneko, mina, waiku feita egiten uh, eh, ditak, mm -hmm. eh, waiku regea. kala ikin... Uh... Bo, efeit gehiago egiten ditak, ah. bon, bo, erregina, bon. Odean, lehenik egin zunen dugu biziki kantu ezar bat, oi duk duke, uh, e, a e message to you, Rudy. E? What? A message to you, Rudy. Ok. Eh? Ba, dila, siguraxi, ez dakitze, inglesa, ez dakitze, ez diaten Bena, entzunen dugu doinu hori, a message to you, Rudy. Hori zen, ene eh, duriko, The special taldearen doinu bat, Aldiuntan ez dutugu The Specials taldekoak entzunen, baina bai uh, Dandy Livingstone. eh, eh jamaikar eh, uh, musikalaria, berak emanik beraz, a message to you, Rudy. Roots. Boska. Stop your running about. It's time you straighten right out. Stop your running around. message to you, Rudy. A message to you. You're growing older each day. You want to think of your future, or you might wind up in jail. message to you, Rudy. A message to you. Iruleiko irratia bakarrik. Iruleiko irratia, goizetik agas pizturik. Iruleiko irratiak ez du parerik. Iruleiko irratia atxi dezagon bizirik. Irulegiko irratiaren aldeko kampaina martxoaren amalau hartio. Irratiaren izenean etxezetxe ibiliko direneri eskainiko duzuen emaitzaren truk, aurten, basen afarroa kantuz bi diska edera ukanen duzue. errazue, zueri esker, irulegiko irratia... Beharrik. Bisturik. Irulegiko irratia bakarrik. Bisidik. Beharrik. Jose Anton Azpiazu ikusi dugu pasaden hastian nula lioa itxasuntziz Portugaletik etortzen zen, hemenko erreka bazteretako ibai kaietarat, gizonen eskuzela ordura arte, eta antik mandora kasik pasatzen zenean, edo mandoa ere gizonek egiten zutela, bidaia menakero emakumen esku. Eta emakumen esku denetik lioa zihori, ba, ikusi dugu eh, Gipuzkoako txoko guzi eta saldua zela, eta gero zer bilakatzen da, zer egiten da horrekin. Beti emakumea protagonista. Bai, emakumea protagonista. Begira, e, garai batean, ezkontzarako gertatzeko emakumeak, neskak, dontzeileak behar zuten ba, dote bat. Dotea, behar bada, gurasoak ematen zioten diru apur bat, edo lurra apur bat, baina baita ere, gero e, tradizio kontuan eta folklore kontuan sartu dena e, karrotan eta olako gurdietan eta eramandako ba, eta horrela, eta gero jantziak, izarrak, kamisak, toailak, eta olakoak eta gehien bat linuzkoak. Eta linua lantzeko tresneria ere bai. Linua lantzeko aparatoak, nolabait hori lantzeko, hori eramate zuten. Orduan, e, emakumeak neskagazteak izate zuten, e, baserri inguruan apropos, terreno bat, lurralde bat, berak linua lantzeko, lino sorua, lino soro bat. Bira, eh? lina, soro eta izan bai, bai. badira. Bueno, hor toponimian, lina, lina eta horakoak agertzen dira, eta hori dago tradizioan oso sustatuta, oso sartuta dagolako. E, eh, emakumea orduan beraz, neskak esaten dute hori. Orduan, eh, zer... Zer esaten, ni banoa ezkontzera, basari hortara, baldin eta balin bada, nire etxe xoko batean, lur bat nire lioaren ereiteko. Baita ere, eta bertako neskak ere esan dute, bueno, nire aitari eskatuko diot, baserri inguruan, berez dagoela, horlako terreno bat, terreno bat, eh, nolabait, lantzeko. Bino ez terrenoa bakarrik, eta putzuak ere bai, osinak, gero, landutakoan edo... El, eh, landarak eh, azitakoan, han bertan sartzeko. Baina hori pixkat erandugo, e, eh, bilaka eran ikusiko dugu. Beira, lehenbiziko, terren hori landu. Gero, e, gorostatu, edo aberastu. Gero, erein, ekarritako famatu hori, portugaletik ekarritako famatu den e, azi hori. Gero, e, zaindu. E, nolabait landarea azten danean, tira egin, tira egin, ez mostu baizik da, tira egin lurrak etara, eta e, nola oso gogorra zen, gau, e, eh, lio, lio e, eh, ulea bezala, barruan dago, baina kanpoan dago azala. Azala kendu berda, da, bai linua ateratzeko, ari hori ateratzeko. Eta e, eukizen dute, putzutan, bustitzen, amaos bat egun. Amaos bat egun, eta hori e, oraindik ere gordetzen dira linu pozuak, edo linu ozinak. Ozinak, ba, han sartu biguntzeko. Osina landarea asuna? Ez ez, osina da guretako putzua, ur, ur tokia. Eh, Eta hor sartzen dute amagos bategun, gero ateratzen dute, zabaltzen dute lehortzeko. Orduan dago eindik pixkat e, bigunduta. Bigarren fasea da, ura kolpeka e, azala kendu, legorra, e, aria ez dana kendu, libratu, eta e, nolabait, e, ba, nolabait aria atera. Aria orduan ere oso gogorra eta oso latza da. Eta dago bioiru prozeso diferente, nola aria e, nola bait, e, eta lehuntzeko e, mm, tresneriak, tresna pila bat dago hortarako, eta lan pila da Lan gogorra da. Lan oso gogorra da, olako e, linua landara hoiek, e, aria ataratzea bueno, ari, ari lanen, zenbait eta aria gehiago landu, orduan eta ari finagoa izango da. Eta ari finagoak, e, ari finagoakin, e, ari senduakin egin dezke sakuak adibidez. Sakuak edo e, maindiriak izarak, bai, Gero, finagoakin, kamiseak, gorputzakin, ba, kontaktuan daudenak, eta eh, ez dezan. Bai. Eta gero, oso importantea, burua estaltzeko erabitzen zuten beste arropa horiek, baina horrek bere beste, beste puntu bat oso, garrantzitsua da. Zer, eh, forma faliko eta hori ba, zuten hori? Baitare, baitare, hori forma falikoi daukatenak, eta horiek ezaguna ziren e, eh, penisula guztian, eta baita Ameriketa eramaten zuten, eta hori beste kontu da. Bueno, diela bilakaera e, linuena hori egiz zuten, eta hori dana emakumena. Azkenengo momentuak linua lola baite eh, pixka delantzeko eta azkenengoa nola egiz zuten? Ba, egiz zuten gambaratan, mandiotan, e, etxe, etxe gainetan, juntatzen ziren e, inguruko lagunak, emakumeak eta neskak. Eta han gabaz, ba, igual gabeko amabiak arte egiz zuten lan neguan, ba, bere kontuak esa, bere kantak, bere nepe, nolabait e, e, bersoa bota, e, eta tradizioa, lengo tradizioko kantuak eta batera bestea, hau da, tradizioak oso garrantzian dio, okay, linua kontuakin, linua, linua lantzen zuten bitartean, hitz egiteko kontuak esateko eta abagunea edo posibilitatea zeukatela. Orduan, linun inguruan ere e, kantuak ere agertzen zinen, Eta orduan ba, e, gaur egun oraindik e, agertzen dira hainbeste kantu lioarin e, irutenari nuzu irutenari nuzu. Ta holako kantuak non agertzen dira emakumeak ze lotura daukaten e, linu prozeso horrekin eta linuaren bilakara horrekin eta jantziekin. Ta horiek askotan ikiz zuten hori esandako etxe gainetan mandioan jentea bilatu eta bira. Ze argi eramate zuten gabian. Gabian eramate zuten argi artifizialik zegoen, karburua arriskutzu esan zitzeken. Beira, orduan eramate zuten balea olioa, saine esate zena. Baleo olioa bakoitzak eramate zuen tokatzi zaionean beren olakotxe e, eh, zera bat eh, Katilu. Katilu, txiki bat, olako punta bat jarri, olioa, eta haren argiakin besteak lana egizuten. Ez zuten argia askorik behar, ez irakurtzea, baizik eta eskuak esku lana egitea, baina pixkat elkarrekin ikusteko eta horren kontua. Eta hori ez da hemen bakarri, Nafarroan ere egiten da. Nafarroan, baina Nafarroan oso oso hegoaldean ere bai, hori tradizio hori gaur eh, berrogei, irurogei, laurogei urte arte hori mantendu da. Orduan, emakumea hor bilakatzen da nolabait lioaren inguruan protagonista. Mhm. E, landarea erranduzu lantzaila zela zer da holako, ez dakit, eh, hankaluza den eh, landara, landare oso fibroso bat edo? Bai, hori da, bai, eh, nolabait itxura, gainetik ikusita, e, izan etxake, ba, e, zera garia bezalakoa garia bezalako landara zutik egoteko oso gogorra izan behar zen, azala gogorra izan behar zuen, barruti zeukan aria, eta kontua da, ba, hori, ari hori, e, eh, mostuta gero, erabakita gero, bigunduta gero, eta kolpatuta gero, hori, ari hori ataratzea. Eta horrik... Eta eh, zer ziren, horako, zentimetra bat zutako, ez dakit, eh, bai. espaltxoak edo sokatxoak bezala ateratzen? Bai, landarea izaten bat zen, ba, ez dakit, e, larogei zentimetro, metro bateko luzera, ariak tamain hortakoa ziren, hori kontua da, hori atara, eta gero lantzeko ere, zenbait eta luzegoak izan, orduan eta erresagoa da, lantzea ere, eta pixka eh, arropa bilakatzea. Eta e, lan hori, lan hori, esan dugu, ba, ikezuten emakumeak, ba, hainberse tresneria dago, e, nolai, ultze bezalako, eh, zerak, e, egurrak, egurrakin, nolabait pasatzeko, pasatzeko eta harintzeko horako horrazze bat baliz bezala eta bai, bai. fintzeko beti. Bai, horrazi bat bezala, horrazi bat bezala burdinakin eta egurrakin indakoak. Eta horrek nola baik zuen eh, materia prima hori, gero, ba, eh, iruten eta lantzen aritzeko. Eta horrekin gero eike zuten, poliki-poliki, horako bola batzuk egin, eh, han, bo, esautzen dugun, gaur egun, ba, beste arropa tipoak egin, eta arit tipoak egin egin den, bola horiek ere bai, eta nik orain aurkitu esan ditut emengo etxe batzuetan, bola horiek, ja, erabiltzen ez zirenak, baino, hor dagoen, hor daudenak, eta eh, garai batean erabiltzen zituztenak, gero arropa giteko. Ba, azkenengo bolak ez zituzten egin, zergatik, ba, nolabait, eh, euleak ere, euleak, nolabait e, erropak eiten telareak inik ezutenak, galdu zirelako, errentagarria ezalako. Egin asko kostatzen zan egitea, saltzea ere asko kostatzen zan, ze ordua kotoizko, al, algoidozko gauzaia sartuta zeuden, eta orduan ba, errentagarria etzen ez, ba, hori galdu zan. Zumat mila debru esku behar zen horren egiteko? Eskuak, pila bat. Pila bat esku, ordu pila bat, eta esku pila bat hartzen orduan, hori egiteko, Osea, lana orduan eh, ordurik ez zegoen baserri kontutan. Ordu, eh, gizonak lana ikizuten da ez zioten errojuri behiratzen edo tutua noiz joko e, lan, lan tokitik ataratzeko. Ez zuten, denborik, e, udaran batez ere, eguna luzea zanea, bai, gero, neguan, neguan, e, zegoen eta bai sutondoan ere lana eike zuten amandreak eta ba, nik, nik neonek nire aitona, nire aitiaia ezautu dut e, galtzak egiten gatzak egiten, ba, zeakin, artileakin, ez e, liuakin, ordurako ezagertu za. Baino nire amonak, nire amonak, errotaria zenak, Eikin zuen e, eh, lioare, bai, lio pelotak egite zitun, baina gero hori ja oin ja laro gehi, laro eta urteko kontua izango dira, eta hori galduta dago. Horia, haiek haiek ba, hor geldituko ziren, eta ez zen arroparik egingo, ba, arropa kanpotik merkatu ekartzu zuelako fabrikako diru egin eta erosita. Ados, ba, gaurko hartuan utziko dugu, lioaren kondua eta datorren hastean ikusiko zertat sartuko gien. Entzun, entzun! Martxoaren zazpian larun batarekin. Ametza kantalia mila frangan. Mila frangan? Bai, arratsaleko seetan elizan. Oldarra abisbatza eta aurrok! sartzea amahaurotan hanberian edo antzinetik usaiako lekuetan. Urridik amala urte arte. Yupi! Besterik ez? Bai! Arratxeko sortzietan, elkarteen etxean, mutxikoak jateko eta edateko. Iriburuko ametza ikastolak antolaturik. Mutxik mando. Ka! entzumen doka. Baur entxe, ikusten jat, Hola, azkena holkia, baina hentxek hie ordina gailuko pantaira izoinuko du zaparta bildu dina, hotxe. Ba, sartzen nahi dukte ire gizan. eh? ba, ordean, uh, ezagutzen duk, uh, e, beti izkabat, eh? Uh, waikaldin, e, My boy lollipop, tararatan, tarantarantan, ezagutzen duk hori? Zerbait, zerbait beharian, bai? Hori da, zinez, uh, bata? bat, Eh, unen emailia deitzen zen uh, emazte bat zian, kantaia uh, eh, Bena, jakin behar da doinu unen uh, arranjametiak, moldaketak, uh, beste jame maikar gitarista batek zian egin, Ernest Ranglin. Zerekin, uh, badik uh, Ranglin, eh? Ah, ah, ah. biak Ernest baitia. Ah, Ernest, eh, edo Ernest Ranglin, edo Ernie, eh? biak eh, baleatzen dira. Eta hau gitarista da, eh, sortu da Jamaikan, Manchester deitzen den egian, irutan oita amabian, ordean ez duk, waikua. Mena oso gitarista fina da, eta uh, aniz diska egin ditik instrumentalak ere. Mhm. Eta hor ikusten dut olako nahasketa savan bat, ska eta jazen artian. Eta oso gozoa da entzuteko, zenta azkenian justuki eh, bakika ipatzen genuen eh, oso erripikakor zela azka e, eh, beti bergaza. Kink, kink, kink, kink. Mm, mm, mm. Han hebenka. Hala, oso egia Aspergeria da bemento ah, batean muriak. hola muza bat edo ala uste sumait uh, eben Frantzia, uh, eta denak ska egiten hasi zutean eta uh, minio ska radikal holako zerbait bena. Uh, Fain, hasti alakoa. Ah, Hemen ez duk igan emo da hori, beti eo duke. Ah, ah, ouais. Mena beti ala duke. Mena ah, aske... izenik hola bena. Aspergeria. Aspergeria. Bon, bestan egiteko agian, mena bon, egiteko ez du interesan dik. Mena bon, ordean, Ernest Ranglin hau... Uh, Eh, jazz eta azka musika edo jamaikako musika arteko uh, popurrita uh, ez zubia er-, eraikidik oso famatia da musikalari bezala izan da ipar amerikan anistalde eta artistekin izan duk eta beraz hauzian the my boy lollipop kanto efamatien molda zailia Eh? Voilà, ordean proposatzen da izut hor Ez duk ari Uh, aipatzen dian emazte horrekin, ez tukari mali smolekin, beste handere batekin. Oh, port. eh, eh beste handere batekin ari da Alana Davis, behita hor emazte uh, boz eder bat ere doniuntan. Anana? Alana. Ah, ah, ah. Alana, badik espitia makurtia egin, ez? <laughs> Alana Davis eta Ernie Ranglin, beraz entzuten ditugu, My Boy Lollipop kantoia ekin. Música zertan urentzen den gue egunko utsumandoka eskerrak Charles Bidegen, Nielmari Elosegi, Jose Antonio Azpiazu eta Laurentzi, nik lagunastiala erraiten deiziet, anartean izan zori hontzu, atiatia! Ah, eta parka huts larri bat eskerrak madi zubendiai ebai, e, ale, araberiz atiatia! Atiatia!